Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodati upute i blagodati dina. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na najvećoj blagodati, blagodati Islama. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo i na ostalim blagodatima kojih smo svjesni i koji nismo svjesni. Jer on, Allah subhanahu wa ta'ala, je hvale i dostojan i od njemu pripada svaka zahvala i hvala. Neka je salavat i selam na njegovog odabranika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allahu subhanahu wa ta'ala posebno zahvaljujemo na blagodati islamskog zakona i šarijata. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na, šari, na šarijatu kojeg je objavio preko Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da bude šarijat i zakon ljudima do sudnjeg dana jer zaista u ovome što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao od šarijata je svaka korist za ljude. I ovaj šarijat odagnava ili je propisan radi toga da odagna od ljudi svaku štetu. Pa onaj ko hoće i ko je razborit i ko čvrsto vjeri u Allaha subhanahu wa ta'ala vjeruje da je u Allahovim propisima korist za njega i da je u Allahovim propisima ono što će odagnati od njega svaku štetu i svaku nereću. I na dunjalku i na ahiretu. Zato, vraćo prihvatimo se i čvrsto se držimo Allahovog subhanahu wa ta'ala zakona i Allahovi propisa. Činimo i ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala ne bili se okoristili, ne bili pribavili i priuštili sebi korist koji je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio onima koji poštuju njegove propise i njegov zakon i ne bili odagnali od sebe one opasnosti, i onu štetu koja čeka oni koji se ne pokore. Allahu subhanahu wa ta'ala se vratimo i svoja srca Allahu subhanahu wa ta'ala okrenimo. Na ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala vraću, skoncentrišimo se da ne bi bili od onih koji će džaba i trošiti onda kad im dođe smrtni čas. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, hatta ida hadara ahadahum ul mautu kala rabbir dji'un. I kad jednom od njih dođe smrt, kad on ugleda smrt, kad vidi smrt, kaže gospodaru vrati me. Zašto da ga vrati? Nije više iz želje za životom. La'alli a'malu salihan fima tarast ne bi li ja činio sad dobra djela u onome što sam ostavio u onome što je ostalo iza mene. Da ne bismo bili od onih koji će se gorko kajati kad dođe smrt i kad više ne bude povratka. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا I nikoga Allah neće ni jednog trenutka odgoditi kad mu dođe eđel. Kad dođe eđel, nema odgađanja. Inna ajal Allah ida jaa la yu'akhkhar. Zaista Allahu ajal. Allahova odredba kad dođe nema joj odgađanja. Da ne bismo sad se gorko kajali i džaba trošili i uzalud Allahu dobro počivali da nas odgodi za još koji trenutak iskoristimo trenutke dok smo još, dok smo još u životu i dok još nismo smrti smrt ugleda. Okrenimo se Allahu subhanahu wa ta'ala ibadetima. Zaista u svakom ibadetu koji Allah subhanahu wa ta'ala je korist, kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala propisao ljudima, je korist za ljude. Pogledajte u namaz. Inna salata tenha anil fahša'i wal munkar. Zaista namaz odvraća, sprečava čovjeka da bude razvratan, da čini razvrat i odraća ga od svakog zla. Vole zikrullahi akbar. A Allahovo spominjanje vas je veći od vašeg spominjanja Allaha. To što vas Allah spomeni je veći od to, toga što vi Allahu namaz klanjate. A taj namaz je vama koristan. On će vas priječiti da budete razvratni, da činite razvratni i odvratit će nas od svakog zla. Wallahu ja'lamu ma tasna'un. A Allah dobro zna šta vi činite. Ovaj namaz će ti pomoći u životu i na dunjaluku, a posebno će ti biti od pomoći na ahiretu. Jer ako ti ovaj namaz bude dobar, bit će ti dobro i ostala djela. Zato Allah subhanahu wa ta'ala izričito naređuje da se u svemu pomažemo namazom. I zaista je namaz pomoć vjerniku. Ja juha ladina amanu sta'inu bi sabri wa sara. O vjernici, pomozite se saburom, strpljenjem i namazom. Namazom se pomozite. Pa kako ćemo izdržati i kako ćemo odoliti svim fitnama, svim iskušenjima, svim izazovima, svim zaprekama koji se ispričavaju ispred, ispred nas, ako ne ovim namazom, kako je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Inna Allahe ma'a sabirin, a Allah subhanahu wa ta'ala je uz strpljive i Allah subhanahu wa ta'ala je na strani strpljivi. Tako se pomažemo namazom, tako se pomažemo zekijatom. Zekijatom čistimo svoj nefs, odvajamo se od dijela i metka, čistimo svoj metak. Uvećavamo svoju nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala i povećava se bereket u imetku davanjem zekata. Zato Allah subhanahu wa ta'ala naređuje poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Hoz min emualihim sadafaten tutahhiruhum wa zekihim biha uzmi od njihovog imetka sadaku. Uzmi zekat od njihovog imetka. Očisti i blagoslovljeni im ih učini. Pogledaj, čišćenje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu za oni koji daju zekat u laike humul mudu'ifun. To su oni koji će višestruko zarati zaraditi. To su oni koji će mnogostruko profitirati. Koji, koji zadnu sadako, koji daju zekar, a ne oni koji daju i metke pa uzimaju kamatu. Tako Allah subhanahu wa ta'ala u svakom ibadetu je propisao bereket i hajer i dolazi sa svakim ibadetom dolazi kori ma nakasa malun ma nakasat sadakatun min malu nije sadaka nikad, nikakva sadaka nije umanjila i metak, nego mu daje reket, povećava ga. Zato se zeka zove zeka zato što ga čisti i povećava. U svom jezičkom značenju znači povećanje. Pa onda pogledajte post. Kakav je, kakva je sve korist posta? Prije svega ahiretska korist. Kao što se prenosi u hadisima i predajima da jedan dan posta udaljava lice postača od džehennemske vatre 40 godina. Ili kako je sve prenašeno. A nije Allah subhanahu ta'ala ostavio čovjeka ni na dunjaluku da se ne okoristi od svog posta. Pa ima brojne koristi i blagodati u postu. Pa pogledajte ibadet hađa. Pogledajte ibadet hađa za kojeg Resul sallallahu alaihi sallam rekao da je u pravu žena džihad na Allahovom putu, ibadet na kojem se troše i meci, na kojem se zamara tijelo, ibadet u kojem se ostavlja porodica i metak, napušta se zavičaj radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte u ovaj ibadet i pogledajte ibadet posta i pogledajte svaki ovaj ibadet kako Allah subhanahu wa ta'ala obećava džennet onome ko te ibadet ispunjava. I kako Allah subhanahu wa ta'ala obećava da onome ko isposti mjesec Ramazan, da će biti čisto grijeha s obliđenu džehennemske vatre, a bude vjerovao i nadao se Allahove nagrade. Pa onaj ko obavi hađ, pogledajte kako Rasul sallallahu alaihi sallam nas obavještava, da nema druge nagrade za hađ osim dženneta. Za onoga ko u svom hađu ne bude govorio vulgaran i ružan govor i ne bude isprazan govor i ne bude vrijeđao nikoga, i bude saburio i strpljivo obavio Allahove subhanahu wa ta'ala ibadete i propise koje, koji se traže od hađi. Ovaj hađ upravo je sezona hađa i upravo je pred nama možda već sutra na večer da izađe mlađak Zulhidžeta i zbog toga se obraćamo na ovaj, posebno na ovaj ibadet i na veličinu ovog ibadeta kad će hađije čitavog ummeta mu'mini sa svih strana svijeta i svih naseljenih mjesta na planeti pohodili se Allahovoj subhanahu wa ta'ala kući u Mekke. Ovaj veličanstveni ibadet za njega veličanstvena nagrada. Ali Allah subhanahu wa ta'ala nije ostavio one koji nisu u mogućnosti bili, koji su spriječeni iz bilo kakvih drugih razloga da odu na hađ. Nije Allah subhanahu wa ta'ala ostavio obespravljenim, nije im činio zulom i nepravdu i njima se pruža mogućnost. Zato budimo oprezni i nemojmo biti od onih koji su u gafletu naspram onoga što im se događa i naspram blagodati koje Allah subhanahu wa ta'ala nudi u, u određenim vremenima, posebno u ovom vremenu, u vremenu mjeseca Zul Hidžeta, odnosno prvih deset dana Zul Hidžeta. Nemojmo biti od onih koji će se kajati kad ugledaju smrt i koji će tražiti produženje, ne bil kako hajra, bilo kako hajra još učinili, nego činimo hajr dok je vrijeme. A evo Allah subhanahu wa ta'ala pruža mogućnost svakome, pravedno, ko je na hađu, da mu Allah subhanahu wa ta'ala hađ primi. Ako nije na hađu, pa ovi deset dana su najbolji dani kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala se ovim danima kune, vol fejri, vol ajalin ašr, tako mi zore, i deset noći, svi u festiri kažu, da ovi deset noći, u stvari deset dana, prvi deset, prvi dana, zul, zul hijđeta. Ovi dani, braćo, u njima su dijela vrijednija od svih ostalih dana. Nema dijela koje se može učiniti u nekom drugom danu da bude vrijedno kao što je dijelo u ovom danu. U jednom od ovih devet, odnosno ovih deset dana. Kao što stoji u hadithu, koji prenos imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, od Abdullah ibn Abbas, radijallahu anuhma, da je rekao, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ma min ajamin, ila amelu salihu, fiha ahabu ila Allahi min hadihil ašr. Nema dana u kojima je Allahu draže djelo od ovih deset dana, misli se deset dana dul hijjata. Pa su pitali ashabi Rasula sallallahu alaihi wa sallam, kalu ja Rasulallah, volel džihadu fi se sabilillah. O Allahov poslaniće, čak ne džihad na Allahovom putu u drugim danima nije bolji od dobrih djela u ovim danima. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam, volel džihadu fi se sabilillah. Čak ne džihad na Allahovom putu. Volel džihadu fi se sabilillah. Illa rađulan kharađa bi nefsihi o malihi, thumma lam jarđi' bi zalike min šeji. osim čovjeka koji izađe u džihad sobom i ponese sa sobom svoj imetak, a onda se ni sa čim od toga ne vrati. Niti se živ vratio, niti je svoj imetak vratio. Sve na Allahom putu potrošio i svoj život založio. Samo je taj bolji od onih koji se budu trudili ovih deset dana. I pogledajte, braćo, kako je ovaj hadis razotkriva atmosferu među ashabima Ridvanullahi alaihim i šta su oni smatrali da je najbolje djelo i šta je Rasul sallallahu alaihi sallam potvrdio ovim hadisom da je najbolje djelo. Nema dobrih djela koja su draža Allahu od dobrih dijela u ovim danima, pa kad kažu čak ni zihad na Allahovom putu, u upućuje na to da je duboko kod njih u njihovoj svijesti bilo šta da je džihad najbolje djelo da je džihad najuzvišenije djelo. Pa obrazite pažnje. A usput znajte da imate priliku da se ravnate sa muđahidima na Allahovom putu, makar u ovih deset dana sa svojim dobrim djelima. Šta od dobrih djela činiti? Propisano je sve što čovjek može činiti, a Allah subhanahu wa ta'ala nama je pružio posebnu priliku da u ovim kratkim zimskim i svježim danima propisano je nije od novotarije da se posti, čak i onda kad budeš radio najteže fizičke poslove, možeš ispostiti ove svježe i kratke dane. Okrenimo se Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovi dane su radi zikra Allahu subhanahu wa ta'ala. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će oživiti sunnet zikra u ovim danima. Kad Allah subhanahu wa ta'ala u suri hađ spominje ovih deset poznatih dana, spominje ih po zikru lijezkuru sma Allahi fi ejamim ma'luma. Da bi Allaha spominjali u poznatim danima. Oni poznati dani, to su prvi deset dana dul, dul hijđe. Da spominje imam Buhari, da su neki od ashaba izlazili vani, po pijacama i putovima, glasno zikrili, pa su ljudi za njima zikrili i veličali Allaha subhanahu wa ta'ala tekbirom, tehlilom, tahmidom, zahvaljujući Allahu subhanahu wa ta'ala, veličajući Allaha subhanahu wa ta'ala i slavijući Allaha Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ispunimo ovih deset dana, ispunimo svoj život, svoje vrijeme zikrom i ibadetom, zikrom i ibadetom, onim ibadetima koji nam se pružaju, koji su nam na dohvat ruke, ibadete u kojima samo treba srce i jezike svoje da zaposlimo, ibadete u kojima treba samo svoje trbove da sustegnemo, da bi nam se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao i da bi nam svoje blagodati povećao i njega uzvišenog volimo da nam poveća blagodat upute. Njemu zahvaljujemo na blagodatima upute i ne bi tu blagodat povećao. Njemu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na blagodati džemata, ne bi nam tu blagodat povećao. Njemu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na svim blagodatima da nam te blagodati poveća. Akulu qavli hada, astagfirullaha li u lakom, volisairil mu'minin, فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Draga braćo, obzirom da je prvi Dhul Hidže možda već u nedelju, potrebno je napomenuti da oni koji su zanijetili da zakolju kurban. A to je također jedan od velikih ibadeta u ovih deset dana Zul Hidžeta. Jedan od velikih i uzvišenih ibadeta da se izrazi zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima koje je dao ljudima u domaćoj stoci, makar i ne bili vlasnici stoke, ali je to blagodat sigurno koji je Allah subhanahu wa ta'ala dao ljudima, da se Allah subhanahu wa ta'ala zahvali na tome, jedan uzvišeni vadat prinošenja žrtvi, onaj koji zanijetio da kolje kurban, treba da se sustegne od rezanja noktiju i kose u ovih deset, u ovih deset dana kao što bilježi, kao što prenosi Umu Selamete radijallahu anha od Rasula sallallahu alaihi wasallam da je rekao Ida dehala l'ašru ومن أراد أن ومن أراد منكم أن يضحي فلا فليمسك من ظفره وشعره كاجي kad uđe ovih deset dana, kad počne ovih deset dana, a je, neko od vas hoće ili je zanijetio da zakolje kurban, neka se sustegne od svojih noktiju i svoje kose. Od svojih noktiju i svoje kose. A u predaji od imama Tirmidija, rahimahullahu ta'ala, ovog haditha stoji فَلَا يَمَسُ مِنْ, مِنْ شَعْرِهِ uobešrati hišeja, nek ništa ne dira od svoje dlake i svoje ko, kože. Pa kad sagledamo ova, ova, ovaj hadis u dva rivajata, spominju se tri stvari. Znači da se ništa ne dira od kose, od dlaka, da se ništa ne dira od noktiju i da se ništa ne dira od, od kože. Da se ništa ne stira sve dok se ne zakolje, dok se ne zakolje kurva pa je ovo bila prilika, znači, da se skrene pažnja prije nego što uđe ovi dani i prilika da neko ne pomisli, kao što mnogi ljudi to povežu, da onaj ko eventualno bude skraćivo brkovu u ovim danima ili tako nešto, a onda poslije bude htio da zakolje kurban ili iz zaborava to uradi, da mu onda kurban nije valjan i tako dalje. Ova zabrana ima svoju težinu, a klanja korbana je propis za sebe tako da to ne utiče jedno na drugo. Isto tako da znate da onaj ko sad nije zanijetio da zakolje kurban, ali petog ili šestog ili devetog zulhidžeta se odluči da ipak zakolje kurban od trenutka kad se odluči, pa nadalje neka ne dira ništa od svoje koste i svojih noktiju i ova zabrana je znači ispravna i sahih, iako među mnogim ljudima, ili tako zbog raširnosti zehla, je nepoznata. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svakog neznanja i svakog gafleta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svake zablude. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas obaspe saburom, da naša srca okrene i bade tu njemu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će njemu i bade činiti u trenucima dok su ljudi u gafletu, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva svak, svakog gafleta i nevara, svake zavode. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ih pomogne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini muđahidima na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas počasti da mi budemo od onih čijim rukama će Allah subhanahu wa ta'ala uzdići svoju vjeru i uspostaviti Allahu vjeru na Allahovoj zemlji. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti imame džihada. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi imame džihada. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da poveća uputu sabor i strpljenje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da obrza svoju pomoć i pobjedu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas počasti da vidimo pobjede muđahida. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas počasti da osjetimo pobjede Mujahida. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas počasti uputom i borbom za Allahov din, da nas počasti ihlasom, da nas učini u vahidima na smrti i na danu proživljenja, da nas očisti od širka, od kufra i svakog drugog grijeha i svake druge zablude. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi nas i naše porodice. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne neoženjenima da se ožene. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da pouda naše nepoudate. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džennetu vede i spasi od džahennema. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da priđe preko ružnih postupaka naših, da nam grijehe oprosti i sramote sakrije i na Dunjaluku i na Ahiretu da prijeđe preko naših grijeha i naših ružnih postupaka, da nas u ženetu vede, da nam oprosti, da nam se smiluje i posljednja dova je Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa Akim Sarat. Thank you. الله أكبر الله